إن ربك ini kanjeng Nabi Ejen kanjeng Nabi ku tiara narani Ejen وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك مجنون Wong kafir kafir cengong, mereka tegak kanjeng nabi nak dalam, Ya ngomong, eh, yang sering ngaku keturunan Quran, kue kue dan. Kasih Allah tahu, ma anta tidak mati rapi kapi masinun. Orang Allah, ngapi dan kuka Allah. Nah, terus ditanggapi, Satu-satu bersiru. Maka kata ngerti sila Muhammad. Wayum sirun. Gawirah wang kafir. Jadi ayyikum. Kerana ini salah suci nyatate. Almat turun. Utari sengkerang jingan edan. Kau ngerti Muhammad. Dan eh, wang kafir ya ngerti. sing kerandingan ikhtianku eh, kuwe apa yang tak pilih hmm, di bahasa Quran di ayyukumul makun asale makna al makun wongkang di fitnah wongkang di uji eh, sedih maksud maksimum perawan wong sing tanpa pitutur. Sing kerajinan edan kisahkan. Maka kusti Allah kersa. Wong sing dosa sadara de kekesuran kafir-kafir. Wong sing nama pitutur kekesuran esan. Sing kafir sopa, sing islam sopa. Allah kekesuran kafir-kafir. Euh, il y a la petite Henri qui a versé une consacre euh, Il la couleur. Tak sadar yang sepuluh pulau. Dan saya telah pulau api. Itu mencapai terkoros sekarang. sadar ngalah terima lomban disitakan orang sing api-api kalau nanti tersitakan ya inna kala ala hulukin azim dan sekuji pekerti leluhur itu kalau nanti dapat kita pakai kita langsung dari Nah dari setia sadar. Nah saleh ngalah. Bahwa telu beriman. Beriman. Bahwa berkata leban. Ketari isi. Tadi rasu sadar luar biasa. Tadi Sabar itu datang dulu. Sabar mendekati taat. Lagi datang rajin. Sabar meninggalkan maksiat. Sabar menghadapi musibah. Kajian lagi ketaatan yang luar biasa. kita ada kesegaran sholat dalam kula jenengan wajah sakit tiru إلا ربك يعلم أن تتقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه Pangeran ngerti Muhammad Kue sembahyang tahajud kurang terjalan pergi kacan separe lek kurang trigo kacan separe lek iku kerah upada ade wedi iku ala mencan Jadi syarat tanya tadi di kurang pertelan. Jadi enam jam, jadi syarat petang Lohalanya tinggi-tinggi. Pelajaran sabar. Jelas, orang tahu maksiat. Bapak menghadapi musibah. Luar biasa tahan. Ngalah. Kajian itu ngalah. ter sogran kenangan Tridan Tridan ini hanya Alkola atau kanjeng layak Tridan ini kedung sing ora nontek Esok-esok sarapan Wetan kopi karena telok Alhamdulillah enak ต่ละแต่จะก็เลยเอนะที่ในบางคูเดชมนาจังเมื่อกี้เนี่ยอาตมาตุการเจริญอะไรนั่นก็ไม่ได้ตุจะที่รวยเอนะแต่ละที่ในบางคูเดชในคูเรมากจังเพราะฉะนั้นที่เกิดรู้ ana kula ana sate ana cengkeh siji tangan dhewe iku irat mati ora ada triman irat mati kula nek sampe santai Panjangnya sahur itu supaya ikanannya sehingga enak-enak, enggak kutuk, enggak usah enak-enak. करने को करता है कि किस शरीर मस्ता रद्दा भार न रखू तो मैं तू क्या है तो शायद अच्छा बह कानी बह अच्छा मैंने आप मैं लकू का मैंने आप ऐसा कानी तो मैं तू क्या है तो मैं बह सातरा कर कुलों में मुझे मातम मदद मांगे कि क्या berarti sebab mereka pada tiada lucu lucu bisa lagi. Jadi karena dasar kami karena sahur berapa karena kita berbeda Malah ada bahasa buku lain yang kita Lusa ini Farhatani Dan bahasa itu dua kegunaan macam lorong Farhatani Injai dari bunga dari kebuka dari kebuka itu segera mengatakan kita penjaga itu sampai itu dah buka orang lain wahid tetap disantap wajar hadap injai dari hati bunga raya besok nak soan ring kebelan Ya, ada sesuatu yang dipecah-pecah dari batu batuan mulai istirahat buka bersama tapi tidak saya adalah bersama ya Buka hajat Tidak buka Buka bersama Sahur Sahur bareng Walau eh, satu hari Buka bareng keliru Sahur bersama Allah Allah Jadi nak buka persahabatan kesenang anak sahur bareng eh, itu bahasa tapi ada maksud bersenang rasa jatuh sifat patah sabar ngalah berikan lelan kanya nabi sabar ngalah berikan Perintahnya kami nabi nalika rumah tangganya kurang takkan karo Aisyah Aisyah dalam pendeta Bacaan kata nata nata, bacaan nata sing di masa Ya wes, aku tak posa Kalau rumah tangga Berlatih kanan, jangan caranya, jangan berasa, jangan apa. Ini semua orang merasa gitu. Saya anak. Ya, saya nanti keliru. Saya gitu. Tak kelem juga berasa. Anak saya juga tuku. Jadi, mana kawan keteteran, itu semua anak, saya salah. Saya sebut disayangkan. Sebaiknya itu sampai mati-mati. Mereka kaji nabi mumpuni Aisyah harus berada dari kajana penata ya wis aku tak pasal. Dan saya sebenarnya wis masa apa Aisyah bagaimana nonton sengki masa ya wis tak pasal mana. Aisyah berada Mesti enten berarti garing Kurang di dalu Ya wis aku tak syaratkan Ada lawai ora Bisa menten Anang coba menikun Nikmal itu Hal elu Itu itu selalu Ya coba itu Terus hmm, karena Jalan kaji nabi syaratkan roti garing, roti remuhan, cuci roti cekak. Ini sama jajah, ketemu nak juga. roti remuan, sanang roti coka, enak kaya Kajian Nabi menjikan, Mu'amal ikan al-khalu. Itu, itu kaya, ya coka itu. Muka sana lihan, ya. Itu teriman. Terakhir, leman. Kajian Nabi itu leman. Lemannya kajian Nabi. Nanti, sokak-sokak kajian Nabi, Poso Ramadan dinarina mendali sing istri. Matur di Nabi Wakak tu ya Rasulullah tulet kecil kala istri. Ake rata jatan. Wajib lagi tak nak budak. Budak esin dan yang duit malam dan kenaikan budak. Budak. datang ke riwayat kenalkan kosong peranggolan Masya Allah, kau suji nabi, bahasa setiba malam ni, tengah ada orang ulang. Jelas, setika kerja yang meskin, yang suci sama. Masya Allah, setiba malam ni, tengah ada orang ulang. kaya ngati lenger-lenger iya dapat meneki raja wonten tiang dateng ngaturi hati yang kaya ngati kurma selidak kilo selidak mot kalau boleh kilo ngati meki hati yang kita kemjenengan pelan-pelan corona bulan harus mulai berjalan serapat malam sekian corona telah mulai kita wena kue orang nanti nengah no hati ya semua itu wena kampeng sehingga corona pakar meskin sehingga tangga kemet tangga tangga kemungkung jenaki nyuruh mahat jadi kalau itu sering kalian ini ke pulau. Terus nanti, cara ngetimnya itu senyum itu orang sahabat senyum. Tapi nanti yang ada itu sahabat. Ya, terus siapa dia? Ini ke akhirnya. Ya, ini ke lawan yang nanti. Jadi sekawan ini sama jatuh sadar, ngalah, terima, lenyap. Ayat tanda itu, Terang ake, ngadepi wong kafir sing kebuane dan kasare. Namanya wale bin Mugiro. Wong kafir ni tu lu hana sing halus, ya hana sing kasare. Jaman kanji nabi yang paling kasar-kasar itu menawalik ke Muhiro, Abu Jahat, Abu Lahat. Ya, itu mubay, itu kalang, itu kasar-kasar. Ya, ya nanti ngalus, kaya Abu Sofyan, aku fakir halus ini. Yang Islam, ya nanti galak-galak. Ya, jangan sahabat galak-galak, ono, sing halus-halus ya ono. Sing ales-ales dari Abu Bakar, Osman bin Affan, Abu Sa'id. Ono sing kasar, kasar, keras, keras. Termasuk sing keras. Sayyidina Umar, Hamzah, Oleh bin Walid, ini keras, keras. Ya, ini juga kasar, sing kasar. Namanya Walid bin Nugiran, ini tukang goreng, tukang sumpah, kucang toyo. Iki beranaknya sendiri. Salah satu ilmu kazibin. Maka ojo ta'at ojo anda syirah Muhammad. Almu kazibin yang kukang korok. Orang usah kukang korok, kukang korok. Nggak ikuti. Waktu itu ada-ada. Siapa yang tak laiku dirimu engen dari lau masteria lau dirimu engen dari lemes siram payut dirimu mengatakan lemes apa orang kafir orang kafir kafir itu semangatnya Muhammad supaya dia lembek orang keras dan dia oh, ya bisa kembali Ika sampai turuti Selalu sing keras. Kajian hati dijawi ke saya sing keras. Ojo lembek. Tapi yang kajian tadi kita ke kajian hati. Walas asian. Jadi kan keras ya tetap angin. Jadi. Nanti nate. Kajian hati. Dijawi zaman uh, aku jelek biasanya aku jelek kita kami aku jahal sakan jahane para tanya nabi orang usah dakwah kerukunan beragama dijak rukun kerukunan beragama sarana piye ngene mau hamlat mau hamlat kendaraan yang kafir nyembah kusi Allah setahun untuk kaji nabi nyembah kusi Allah setahun kendaraan tapi api-apian dalam urusan akidah orang menyanyangan urusan akibat. Abu Talib membali kamu nanti Muhammad Imam kamu orang akhir tentang-tentang lecerene kue lecawa supaya leren berkesunan agama kue nyembah setahun uang pasar nyumbah kocok lo setahun kantoran kan itu kaji nanti lakin jauh barang urusan akidah elak teman yang jangan Cuma Allah utamanya wong kafir sana karena matahari nak sisi kananku, bulan nak sisi kiriku, aku teman ke telecawa, aku rasa tak turun. Aku tetap percaya, nak terukur kan, nak tengah-tengah jawa. Itu urusan Afrika, bukan kainan nyanyangan. Dalamnya kerukunan agama, ini pun bukan nyanyangan. Haram. Nek kerukunan umat beragama usah. Tapi nek kerukunan agama orang-orang. Ya, betul kan? Ini bedanya kata sedikit. Kerukunan agama orang-orang. Kerukunan umat beragama sakit. Ya, ini wala tuti lan ojo taati rasul Allah dan engkau kan sumpah mari mendem ini ini tadi wala semula nak sumpah berkecet ini isi tata wala semula disebut dan Quran macam-macam tukang sumpah Amazon tukang toyo nak moyo iwan sahab tata-tata Masya'en bukan melaku-melaku dinami mendawan hati-hati. Provokator. Mana yang berkhairi kan nyetah marang kebagusan. Ketika ngerti, nak tujak ngamal apa-apa, itu rakulun. Kan nyetah nyetah kata, Allah, kan sebesar yang kata nyetah, Imam, kan sampai apa-apa, nyetah. Mu'tadun yang lirat di atas jalini mentolongan hati mencang kakian kusya ukulin nek bahasanya wong kuno kang wangkot kula wangkot ini bukan paham ukulin kang jatuh anak jatuh gue paham ukulin kang jatuh gak jaga jika seusia mentolongan sifat singkat yani men anak akon akon nalika ayat niku medun kanggo nabi sering maca ayat iki dipira kate para sahabat Warat jenuhura tersinggung. Seorang dengan itu deh, wale anak emu hira bu aku sewan ini perlu nako ake Muhammad moco sikat-sikat sing nanggani aku kabeh cak ake ini cocok aku bantuan tukang sumpah Aku pancen tukang boyo. Aku pancen tukang hati-hati. Aku ngejit. Wangkot jatuh. Tak akoni ini tak cocok. Cuma suci. Sing aku tak ngerti. Aku dianggap anak apa apa di kembali aku yang baik. Nek sanggal orang belum ngerang tak tetap. Ini jenis kuala ewel. Ikune terus merangake. Nene walene, jatakmu muhira, iku wong suke rak mekakan, mentah, ya, jatakan telah wapun. Telah, T-E-L-E-L, mentah, Ya syukur, kamu kakak. Aku buang per, juga ada. Bukan ada kamu mati, mengira mati. Dan ada juga rayahan yang ada. Ya, aku langsung nakal. Aku nakal dari tukang angon. Tukang angon sapi. Ya, matamu, ini. Metemu, Barang si kenang no, jadi diakek marun, eh, jadi anak akan akan. Jadi, wala jeku anak jina. Nah, anak jina ku, jahan-jahannya, berhalang. Nanti kan dia nanti ngedikam, raya dahulu jenna kan, raya tu jina. anak Zino eh, raja-raja bisa melebu suaraku mereka kejadian sampai jarang-jarang sempurna alat ngacem itu nangat jawa ngacem sampean nanggapi orang rangkat kaya pulau yang siliwale mereka nak nanggapi jawa itu sen ya rangkat ojo bisa jadi lamban saya hati saya benar saya dahulu jambatan wala tizina orang bakal mati suarga anak zina jadi tidak mungkin sampean rangkap di keterangan saya Lama anak zina Raisa berbu suarga Padahal anak zina tak berarti sangat Ya sing bapake kan ndoke niku ra sing sing jajak majimu. Dene wae nek bapake tobat iso mlebu swarga. Ibu nek tobat iso mlebu swarga. Apa mana yang dina? Yang kafir, kalian tobat masa esat, bisa lebih suara Terus akan orang lagi dina. Dan ada kata jawa rakyat hulu jannata wala tijina itu jen tiye carane merangkeng itu kecah langkah para ulama ngerti ante wala tijina orang bisa lebih seharga jaren karo sing dike dike bisa lebih seharga tapi lebih berenang kering lebih merangkeng jadi raja punya nomor. Nah, itu lewati Cina. Nah, yang sing kata es yang Cina, nah, nah, terjadi yang sama puisi warga. Nah, nah, itu kan kamu kata apa? Kamu kata yang sama puisi warga. Nah, itu kita tanggapi lewati Cina, raja sama warga, karena sing wong sholat Nah, bisa mampu suarga namun kelebu kelemahan sing kari kari Mungkin ada malam datang ini. Mungkin nganti ngelakoni penasaran ya. ibunya bojone mugira ngelakoni penasaran sebab apa anda naya malun wakani kerana oleh Allah kurangnya malun dua ini pun bosing agak wakani anak-anak Ia tutelah alaihi ayatina Tekarana tiwaja ake Alaihi matasin zaman Ayatina ke ayat-ayat isim Al-Quran Walah mengucap siapa ikuan Asatirul awali Pira-pira cerita terakhir rambutnya kuno. Nanti wajahnya Quran Allah, isi Quran itu cerita zaman kuno. Kekuraan yang disusun. Kita menanggapi mana itu. Nah, terus kecil Allah Ta'ala. Sana sumuhu ala hurkum. Bakal merti insun ing walid ala kuni ngajate cemore awas walet dende gula baca ketepes iru ke nalito ayat niku cemoren niku jalan kecacesan Mulanya hmm. isi Al-Quran itu kacang-kacang merangkai barang wa'ed. Hmm, itu termasuk. Nah, padahal lahir semua bilang tidak kita ikat ilmu, tapi kau anda sendiri datang tak ikat ilmu. Alai turun tu maknanya asal terale. Mandi disebut terale itu Awas jangan tak temeri irune. Biasa singkatnya, kau mahu ayat menika kedadosan nalika terang jajar nalika terang jajar niku walaik semula walaik belos kedadosan irode nanti hilang irode nanti mati irode rano dasar tapi sing nekes buatan kanji nabi sing syahadat ora eh, diterangno syahadat e setan tapi merana stek sinar Tadi nanti itu sanjurnya terang berpenasar mencari yang akhir berpenasar. Tapi tadi nanti ini terang itu namun macam-macam itu berpenasar merang. Sanjurnya terang, pengkipulikir tadi nanti mungkin terang, Darai mata mencari tuan kafir. Kalau aku tahu mata ni tuan kafir mereka, Udah kolak dan udah. Udah sebagai mata. Dilarai ape-ape. Jangan ganti mati terang. Itu tidak terang terbar. Ya, tak ada mana. udah rata mata carane meles meles carane kanggo mati liwat udah kegelapan bisa kamu ngate ate nah terus cara ke udah tapi ate matai carane iki kanggo matai kuwe besok ni amat terang Aku minta jarang itu, saya tak terjus mati. Ya. nama Wahyu, saya Allah Muhammad, terus Malaikat Jibril Moro, Tanggung Nabi Wajan Baros, Gue bakalnya yang ketegas, gue minta jarang itu. Dan hmm, pantang Dan Nabi dijawi Gusti Allah kaya perintah. Sehingga terang total, Oke, dan itu, Tetapi yang Islam sahabat ada yang hati mengambil malam, Tetapi menuju rentah yang hati langsung. Dan hmm. itu, prasangka itu dapat hadapan kanji Nabi. Tetangga, juga ketusuk mikir. Ketusuk pedangnya kanji Nabi. Jarang atas musuh, tapi jarang ketusuk. Nangis, nanti kanji ke Ube. Nangis. Ibarani karo jendera-jendera Ube. Okay. seorang cinta ketusuk ke nangis saya habis aku nangis orang sedap lahirannya ketusuk orang kenapa? Muhammad itu yang ngomong kok benar katanya aku yang ketusuk kok ketusuk tenang padahal aku yang jalan kriteria anggap-anggap malah ketusuk dikit itu. Jadi orang-orang terima kehatan pedang orang. Ya, hmm. macam itu. Ismah kali kegunaannya kaya nabi. Takut pulalah, nak kirim entek hidayah. Nak iman itu aneh. Mereka kita kita ingin iman jenis Allah. Begitu tegak syukur yang tenangan maka iman itu tidak bisa diluruh tidak sekerahan iman hadiah hadiah jantung Allah hidayah ya kena jika ya kena jantung Allah subhanahu wa Muka-muka keimanan kita kita jadi nyampe akhir dunia kemarin orang قس من آتينا آمين اللهم إن عدلنا رمي كريتنا تنجم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واتبع آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين